Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել ծառայողական խորհրդակցություն պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպայակազմի հետ։ Սեպտեմբերի 10-ը ինժեներասակրավորային զորատեսակի մասնագիտական օրն է։ Մեր անդրադարձը։ Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողություն Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անունը գրող համար 2 հիմնական դպրոցում։ Խաչքար ու շախպյուր նվիրված 9-րդ պաշտպանական շրջանի անմահացած զինծառայողների հիշատակին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը՝ Արտյոմ Ավակյան։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Խորհրդային միության հայազգի հերոսը՝ գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Կալպանչյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ծառայողական խորհրդակցություն Սեպտեմբերի 4-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը այցելել է Պաշտպանության բանակի շտաբ, ծառայողական խորհրդակցություն անցկացրել բանակի բարձրաստիճան հրամկազմի հետ։ Խորհրդակցության ժամանակ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանը Հանրապետության նախագահին է ներկայացրել շփման գծում արկա օպերատիվ իրադրությունը, անդրադարձել պաշտպանական ոլորտում իրականացվող գործընթացներին։ Խորհրդակցության ավարտին Արայիկ Հարությունյանը անդրադարձել է առաջիկա անելիքներին եւ ներկայս պայակազմին տվել մի շարք ցուցումներ ու հանրահարականներ։ Ինժեներասակրավորական զորքերի օրը Պաշտպանության բանակի ինժեներասակրավորական զորքերը ստեղծվելով 20-րդ դարավերջին սկիզբ առած ազգային ազատագրական պայքարի թողբուհում, որպես ինքնապաշտպանության ուժերի իսկ ապա նաև պաշտպանության բանակի առանցքային մարտական ապահովման ստորաբաժանումներից մեկը մշտապես գտնվել է մասնագիտական ու զինվորականի բարոյական բարձունքի վրա եւ բարի ուղակի եւ փոխաբերականի մասներով։ Մշտապես գործելով կյանքի ու մահվան խիստ պայմանական սահմանագծին եւ ճանանալով անգամ սխալվելու մեկ հնարավորություն, նրանք պատվախնդրությամբ են կատարել այն բոլոր խնդիրներն ու առաջադրանքները, որոնք դրված են եղել ծառայության ու ենթակա ստորաբաժանումների արչեւ։ Ընդ որում պետք է փաստել, որ ի տարբերություն շատ այլ ստորաբաժանումների Ինժեներասակրավորային ուժերի համար պատերազմական ակտիվ գործողությունների շրջանն ու հարաբերական խաղաղության ժամանակահատվածը ունեին շատ քիչ տարբերություններ։ Վերջիներիս առօրյա ծառայությունը միշտ էլ եղել է բարդ ու վտանգավոր, որտեղ ընդգրկվելու եւ լավագույնս դրսեւորվելու համար ազատամարտիկից ու զինվորականից պահանջում է ինչպես մասնագիտական ու մարտավարական համակողմանի պատրաստվածություն, այնպես էլ մարդկային նվիրում ու պատասխանատվության բարձր մակարդակ։ Անժխտելի է Արցախի զինված ուժերի սակրավորային ստորաբաժանումների դերը, թե 20-րդ դարավերջի մեր գոյապայքարի, թե ապրիլյան դիմակայության եւ թե 44-օրյա պատերազմի օրերին, ինչպես նաեւ այդ երեք մարտաշրջանների միջև ընկած ժամանակահատվածներում։ Ճանապարհների շինարարություն բարդլերնային գոտիներում, առաջնագծի ինժեներական կահավորում, պայթունային եւ ոչ պայթունային արգելափակոսների համակարգի տեղադրում, ականաձերծման ականապատման համալիր աշխատանքներ եւ հարակից ապահովման միջոցառումներ որոնք զորատեսակի ներկայացուցիչները կյանքի են կոչել արկա հնարավորությունների սահմաններում, առավելագույնս պաշտպանելով յուրային ուժերին եւ կաշկանդելով հակառակորդի գործողությունները։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինժեներասակրավորային ուժերը գործել են ըստ մարտական իրավիճակի զարգացման եւ բարթագույն մարտական առաջադրանքներ կատարել ճակատային գծի անխտիր բոլոր ուղություններում։ Ցավոք հանդարնալի մարդկային կորուստներից խուսափել չեն կարողացել նաեւ ինժեներասակրավորային ուժերը։ Զորատեսակի 15 նվիրյալներ նահատակվել են հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքը կատարելիս, իսկ 21 սակարավորներ ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորումներ։ Նրանց անունները ընդմիշտ կմնան մեր զինված պայքարի տարեգրության էջերում եւ ոգեշնչեն ներկա ու գալիք սերունդներին։ Սեպտեմբերի 10-ը զորատեսակի մասնագիտական տոնն է։ Այդ առիթով շնորհավորում ենք ինժեներ Սակրավորի բարձր կոչումն ու առաքելությունը երբևէ գրած բոլոր անհատներին եւ մաղթում այն ամենը, ինչը հարիր կլինի հայ մարդու եւ զինվորականի ամենանվիրական եղձերին ու երազանքներին։ Խաչքարի 60 Արեգ Հավաքյան 2020 թվականին Արցախի դեմ ուղղված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում աչքի ընկած բազմաթիվ պայստազորայիններից մեկն էլ Արտյոմ Արեգի Հավաքյանն էր։ Նվիրված լինելով հայրենի հող ու ջրին, Արտյոմը պատերազմի լուրն առնելով ինքնակամ ներկայացել է զորամաս եւ ստորաբաժանումներից մեկի կազմում ակտիվորեն մասնակցել պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ ընթացող մարտական գործողություններին։ Այս մասին հիշելու հերթական առիթը օրերը Ստեփանակերտում բացված հերթական խորհրդանշական անկյունն էր։ Նվիրված 44-օրյա պատերազմի մասնակից Արտյոմ Ավակյանի հիշատակին։ Լսենք համակուրսեցի Վերոնիկա Յակոբյանին։ Առաջինը, ինչը մինչև հիմա գալիս է իմ մտքին ծոմայի մասին մտածելով, դա իր անչափ բարի ու մանկական միամտություն ունեցող սիրտն էր։ Միշտ մտածում էի, թե այս երբեմն սուր անկյուններ ունեցող ու երբեմն անարդար աշխարհում ինչ կերպ էր ինքը ապրում։ Իրա համար գոյություն չուներ ճարիք, գոյություն չուներ ոչ մի վատ բան, բոլորի մեջ ինքը մենակ լավն էր տեսնում։ Տարիներ շարունակ հասկանում եմ, որ մենակ նման մարդկանց միջոցով է, որ մենք դեռ կարողանում ենք շարունակել ճիշտ ապրել։ Ես գիտեմ, որ Արտյոմը հիմա ավելի լավ աշխարհում է, քան մենք։ Հուշարձանի բացման արարողությանը ներկայ են եղել հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը, Արտյոմի հարազատներն ու ընկերները, զինվորականներ ու պաշտոնյաններ։ Միջոցառման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել Արտյոմ Ավակյանի կարճատև, բայց բովանդակալից կյանքին, մարտական գործողությունների նրա մասնակցությանը ընդգծվել հանուն հայրենիքի նահատակված տղաների հիշատակը հավերժացնելու, նրանց падգամներն ու կիսատ մնացած առաքելության խորհուրդը սերունդների սեփականությունը դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք հորեղբորը Հակոբ Ավակյանին։ Այսօր սրտի ցավով ու անհատուց երախտիկով հավաքվել ենք հիշելու եւ ամաացնելու Արտյոմ Ավակյանին, ով հերոսաբար հանգավ հանուն լույսի եւ մեզ համար, փոխայինիքի պաշտպանության համար Արտյոմ իր կարոն Հասակը դրեց հայրենիքի պաշտպանության զոհասերանին, թողնելով կրում մի արևած գարուն, հայրենիքի ազատության արշավուսի մեջ անմար մի շող։ Աշնեից առաջ մեծացած հայրենասեր ոգով դաստիարակված հմուտ եւ մեր ազգային դիմագիծը վեր պահող Արտյոմ Ավակյանը այլ կերպ բարվել չէր կարող։ Այսօր նա դարձել է խաչքար կոթող, հավես ապրելու է մեր սերունդների սրտերում եւ մարդիկ ակնածանքով ու անթակուս հպարտությամբ հիշելու են Արտյոմ Ավակյանին, հերոսաբար հանգած այն խիզախ պատանուն, ովի կյանքը տվեց հանուն մեր կյանք կյանքի։ Անկերների ու բարեկամների բնութագրմամբ Արտյոմը խիզախելու նպատակասլաց ռազմական գործողությունների ամենադժվարին պահերին երբեք չի ընկճվել, այլ հակառակը իր պահվածքով ու կազմակերպչական քայլերով մշտապես ողջորել է ներկաներին։ Ցավոք 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ընդհատվեց նվիրյալ հայորդու երկրային կյանքը։ Ընկեր ու բարեկամ Դավիթ Հովանիսյանը խոսելով օրվա խորհրդի մասին շնորհակալություն հայտնեց Արցախի ազատության ու անկախության համար նա ատակված բոլոր նվիրյալներին։ Շնորհակալություն այն բոլոր տղաներին, ովքեր պաշտպանել, պահպանել եւ ստեղծել են Արցախի հանրապետության անկախությունը եւ Արցախի ժողովրդի ազատությունը։ Արտյոմ Ավակյանը այդ տղաներից մեկն է, ով իր կյանքը տվել է եւ հերոսացել է հանուն հայրենիքի, հանուն նրա, որ เป զի Արցախի հանրապետությունում մարդիկ հնարավորություն ունենան տոնելու Արցախի հանրապետության անկախության օրը։ Խաչքար ուշախբյուրի բացման ժամանակ հրապարակվել է նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի հրամանագիրը, որի համաձայն Արտյոմ Արեգի Ավակյանը հետմահու ապարքեվատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանանշանով։ Միջոցառման ավարտին Տերմա Թեոս Քահանադրավանցը իրականացրել է ոցման եւ օրնության կարգ։ Լեգենդար հրամանատարի հիշատակին Սեպտեմբերի 6-ին Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անունը կրող համար երկու հիմնական դպրոցում տեղի է ունեցել լեգենդար հրամանատար Բեկորի Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը, որի ներկային Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, պաշտոնյաններ, զինվորականներ ու դպրոցականներ Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Աշոտ Ղուլյանի կիսանդրին կանգնեցնելու մտահղացումը իրականություն է դարձել Արցախի հանրապետության կառավարության եւ մի շարք բարերարների աջակցությամբ ու դպրոցի նախաձեռնությամբ։ Լսենք Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի փոխտնօրեն Կարինե Աբրահամյանին եւ կազմակերպիչ Մարիաննա Բաղունցին։ Աշոտ Ղուլյանի հուշակոթողի տեղադրման նպատակն է սերունդների մեջ սերմանել հայրենասիրություն, նրանց կիսած գործի շարունակության գաղափարը, որ เป զի միշտ վար պահենք նրանց հիշատակը եւ միշտ առաջնորդի մեր սաներին այս իր հպարտ հայացքով, դեպի Շուշին նայող հայացքով, որ երեխաները այսօր իրենց պահվածքով, իրենց հայրենասիրական գաղափարով լինեն մեր երկրի տերը ու շարունակեն Աշոտ Ղուլյանի եւ բոլոր հերոսների կիսատ թողած գործը։ Երեխաները եւս մեկ անգամ արժևորեցին բոլոր նրանց, ովքեր ընկան հանուն հայրենիքի։ Երեխաները եւս մեկ անգամ դաս քաղեցին, որ հայրենիքը պետք է անմնացորդ սիրել ու յուրաքանչյուր օր դպրոց հաճախելով ու խոնարհվելով Աշոտ Ղուլյանի Կիսանդրու արչև, նրանք կհասկանան, որ հայրենիք ունենալը, հայրենիք պահելը իրականում բավականին բարդ ու դժվար աշխատանք է։ Ինչու աշխատանք, որովհետև հայրենիքը ոչ միայն բարերով են սիրում, այլ նաև գործերով։ Բեկորը շատ շատերից վաղ հանգեց այն մտքին, որ անհրաժեշտ է ստեղծել մշտական կանոնավոր բանակ՝ իր կառուցվածքով եւ երկաթյա կարգապահությամբ։ Եթե զինվորից սկսած մինչև նախարարը բոլորանվեր իրենց գործնանեն, ապա մեր բոլոր ձեռնարկումները կպսակվեն հաղթանակով։ Այս խոսքերը բազմաթիվ անգամներ հնչել են Արցախի հերոս Աշոտ Գուլյանից, որի համար հայրենասիրությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քեզ վրա դրված պարտականությունների բարեխճորեն կատարում։ Մարտերի միջև դադարի ժամանակ Բեկորն ասել է մարտական ընկերներին. Եթե Ղարաբաղը կործանվի, ապա միայն քաղաքական խաղերի պատճառով է կործանվելու։ Դեկորն ոշտված ազնվորություն էր, բնածին զինվորական, նախաձեռնող ու համարձակ, խիզախ ու հնարամիտ, ում կենթանի ոգին սերունդներին հուշում է շարունակել ազատության պայքարը Գորուսյալ Հարինիքի համար։ Ներկայացնելով Աշոտ Ղուլյան մարդու եւ զինվորականի կյանքն ու գործունեությունը, դրվագներ նրա հետ ծառայելու տարիներից Հենց այս միտքներ Կարմիր թելի պես անցնում ելույթ ունեցողների խոսքերում։ Լսենք Աշոտ Ղուլյանի մարտական ընկեր Աշոտ Սարգսյանին իր այն գեցվածքը անգամ, այն բանը հատուկ այն բեղերով, բանը որ ընդհանրապես ուրիշ էլ էր, իսկական հրամանատարի կեցված, որ արժևից գնում էր բոլորը պարտավոր էին հետևից գնալ։ Գիտեն, որ Աշոտը հենց այնպես պատահական գրոհի չի գնում, կամ օրինակ եթե անգամ նահանջի խնդիր ալնում, բոլորն էլ գիտեին, որ դա իրենց համար անում, որ հաջորդ հարձակ մանա գրոհի պատրաստեն։ Դա է հենց իր լեգենդարությունը։ Դա եւ տարբերում մյուս հրամանատարներից Աշոտեն Սրանով էր տարբերում։ Եվ մի անգամ ես իրեն ասել եմ, էլի ասել եմ Աշոտ, ախր հրամանատար այդպես չէ լինում, կարելի է չէ գնա կանաս բանը պունկտով ոնց որ ընդունած կարգն ասմած է ռեսարն գլուխ պայեմ էլի հա ասում չէ գլուխ պայել չէ դա նշանակում դա այդպես է այսինքն այս դրանում էր կայանում էությունը որ ինքը գնում էր եւ իր այդ էներգիան բիոէներգիտ հաղորդում էր ամբողջ այդ իր վաշտին եւ բոլորն էլ խիզախի նման կռվում էին դա էր հենց ինքը մյուսից հենց դրանով էր տարբերում Լեգենդար հրամանատարի Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը եզրափակվել է նրա ուշակոթողին ու Արցախյան գոյապայքարում արմացած բոլոր նվիրյալների հիշատակը հավերժացնող դպրոցի парքի սրավում ծաղիկների խոնարհմամբ։ Խաչքար ու շախպիրի բացում Մարտունու շրջանի քերթ համայնքում օրերս տեղի է ունեցել Խաչքար ու Շախբրի բացման հանդիսավոր արարողություն, նվիրված 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ժամանակ յուղի տարածքում արմահացած զինծառայողների հիշատակին։ Հոկտեմբերի վերջերին հենց այս վայրում անութաչու թրջող սարքի ստացած հարվածներից զոհվեցին 9-րդ պաշտպանական շրջանի մի խումբ զինվորականներ։ Համայնքի բնակիչներ Վլադիմիր Արստամյանի եւ Էրիկ Գասպարյանի նախաձեռնությամբ ու ամիջական ջանքերով կյանքի կոչված միջոցառմանը ներկային զինվորականներ, համագյուղացիներ ու հասարակության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Լսենք Փոգնդա Պետգագիկ Սարգսյանին։ Իրենց ընկերների վիրավորվելուց եւ զոհվելուց հետո նրանք անմիջապես պաշտպանության են անցնում ճարտարի Կլյաց ձորից միջև Մաշկալաշին ընկնող հատվածը։ Տղաները հերոսաբար են կռվել միջև նոյեմբերի 9-ի հրադադարը եւ փառքով դուրս են եկել իրենց արժե դրած քննությունների կատարումից։ Բարձր գնահատելով հանուն հայրենիքին ատակված բոլոր նվիրյալների դերը Ուշախբերի բացմանը ելույթ ունեցողները դպրոցի տարածքում նոր ուխտատեղի կառուցումը կարևորեցին ոչ միայն հերոս տղաների հիշատակը գնահատելու, այլև նրանց օրինակով ապագա հայրենաց պաշտպաններ դաստիարակելու տեսանկյունից։ Լսենք դպրոցի տնօրեն Ստելա Ղուլյանին։ Սա հայրենասիրական դաստիարակության Եվս մի քայլ է հայեցի լինելու համար, եւս մի քայլ է եւ ինչպես նշեցինք արդեն այս ուշախբյուրը սրբատեղի է մեր երեխաների, մեր ուսուցիչների, մեր համայնքի բոլոր անդամների համար։ Հիշեցնենք, որ հուշախբյուրի բացման հանդիսավոր միջոցառմանը գյուղի դպրոցականները ներկայացան տղաներին նվիրված բանաստեղծական ու գեղարվեստական կատարումներով։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Նշվում է, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի շարժական խմբերը բարեկեցություն են իրականացրել Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքով։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկագրերից։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներական եւ սակրավորական խմբերը մաքրել են 2451.7 հեկտար տարածք, 689.5 կիլոմետր ճանապարհ, 1940 շենք չպայթածականներից եւ արկերից 26650 պայթուցիկ օբյեկտ է հայտնաբերվել եւ ապամոնտաժվել ռուս խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում ադրբեջանի եւ հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ նշված է տեղեկագրում Խորհրդային միության հայազգի գեներալը, Խորհրդային բանակի ռազմական գործիչ Վլադիմիր Հակոբի Կալպանչյանը, ռուսական անվան Վլադիմիր Յակովլովիչ Կալպակչինը ծնվել է 1899 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Կիևում։ Հայրը Հակոբ Կալպանչյանը սերում է Արցախից եւ Կիևում հաստատվել է 1880-ական թվականներին։ Առաջադեմ հայացքների տերմարտ է եղել։ Առաջին աշխարհամարտի տարիներին ծառայել է հարավարևելյան ճակատի Կարմիր խաչի գրասենյակում, իսկ այնուհետև մշտական բնակություն հաստատել Կիևում։ Վլադիմիրը սովորել է Կիևի քաղաքային ուսումնարանում, ավարտել Սանկտ Պետերբուրգի Պետրոս Մեծյանվան գիմնազիան, 1928 թվականին Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիան, 1916-ից 17 թվականներին ծառայել է ցարական բանակում։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո իր վաշտի հետ մտել է Պետրոգրադի առաջին կարմիր գվարդիական կորպուսի շարքերը։ 1920-ից 30-ական թվականներին եղել է հրաձգային դիվիզիայի կոմիսար, ապա գնդի հրամանատար։ 1936-ից 40-ական թվականներին եղել հրաձգային կորպուսի հրամանատար։ 1940 թվականին արժանացել գեներալ-մայոր կոչման եւ նշանակվել Խարկովի զինվորական օկրուգի շտաբի պետ։ 1941-ից 45 թվականներին մասնակցել է հայրենական պատերազմին, առաջին օրվանից մինչև հաղթական ավարտը։ Եղել է Բրյանսկի ռազմաճակատի շտաբի պետ, Հարավարեմտյան ռազմաճակատի հրամանատարի օկնական, Կալինինի ռազմաճակատի 4-րդ հարվածային բանակի հրամանատարի տեղակալ Կալինինի ռազմաճակատի 30-րդ բանակի հրամանատար, 63-րդ բանակի հրամանատար, Բելոռուսական երկրորդ ռազմաճակատի շտաբի պետհրամանատարի առաջին տեղակալ, Բելոռուսական առաջին ռազմաճակատի 69-րդ բանակի հրամանատար։ Հրամանատարական պարտականությունները գերազանց կատարելու համար 1943 թվականին արժանացել է գեներալ լեյտենանտի, իսկ 1944 թվականին գեներալ գնդապետի զինվորական կոչման։ Վլադիմիր Հակոբի Կալպանչյանը մահացել է 1961 թվականին։ Եթերում բանակահաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։